Sen başla. Tamam. Hemen Emir Beşa davic derse bigrindest. Mesele çareseri. Tabi demek emdvejin çareseri yani çareseri ligori hezin çareseriyet huaz. Emvar digrinde. çareseri vak tişteki mutlak o rastî mere bigridest neticedeyi. Çareseri neticede nisbi. Ee, her yek li gorî bercewendiyê xwe çareseriyê e, dayet medik. Niha di vê çerçevê de emelser sêha proja bisekin. Sêha proje çareseriyê em ê bisekinin di rojila de navîn. Projak proja kapitalist proje proja yani projak jî proja statükoperest dayî yani a muhafazekar e geleneksel heremî û projak jî Proje demokrasi. Ev her si proje bi şevaze xwe, bi formîlê xwe rêk xistini, bi bi rengê xwe tekoşînê tabî hevdû cudan. Hevdû cudan neyekin yani. û gelek nakokin bi hevr. De noktê serekî de nakokin. De serî de proja kapitalist em ê bigirin Ev proje proje valatin welatên yekbûyê Amerîkayî proje Avrupa'yı liser esas jnuh di dizayn kirin a rojhilatana Yani dizayn kirin yani tanzim kirin жнӯҳди созгирин орӯҷаладанад чавгане вепроҷечин наҳо бере совет ҳабу америка ҳабу di hêzê xurt li dijî hev ve sûrekli ji bo hilweşandina hev di nava karekî û xebatekê de bû istixbarat ekonomî dîplomasî şerên yerel lokal ek bi hevdûtan gav dikirin di encama vê tekûşînê de di encama vî sovyet di serî de pirsgirêkê xwe hundirîn Dağıste anlayıştı, de avakırına sosyalizm sosyalizmedi, şahşiti, pırs girek, kriza hundurin, u derece duvemin dici sa erişe derve, nikari bu halber bıgırta, jehelveşandın eri, rubruma. Sovyet büyük şekli helveş. Jiboy ve Amerika evke gider hıstol. Yeni dünya düzeni. Nad ortaya yeni dünya düzeni tun dünya düzeni çiye düzena dünyayı düzena dünyayı demek heze dünyayı ben gel <coughs> hev o liser prensiba lehev bakın wî çaxî duzena dünyayı û ev düzene dünyayı var rojane ne tên guhertin rojane jî çê nabin ev ya girêdayê astê sanayî ziraet ticaretê li gorî wê sîstema siyasî li gorî wê yani düzeyin zihnî Avana bandor dikin liser çebuna düzeni cihani cuda cuda. Yeni dünya düzeni hapandinek. Ji ale Amerika'da. Denga dünyayı dokutubli, yani düzene dünyayı dokutup hilveşya. Hilveşandına Sovyeti hilveşya. Alem giringi düzenek inu çevik. Alem giringi düzenek inu çevik. Ciber düzen haberi iflas. Düzeneki herkesi razı bikin. Herkes dedi ortak bin. Herkes dedi bercevendi yüpek bin. Herkes de rezgirtin beraberi bir hep. Düzeneki hal lazım. Pişti hilveşandına Sovyeti. Fakat Amerika got yeni dünya düzen. Düzena dünya yönü. Çi siyasete Amerika. Yani de de dedemagi mi, miras yani mirateki ege yani şuna düzena kevin bigri bu, ne neyekî ya Ewropa ve düzeydeyê ne gele cîhanê bin dest ve astê bunu, ne nikarî bûn inisyatif bi dest xwe bixistana nikarî bûn vala buna heyî dagirin Amerika ji ekonomiya xwe yani heza xwe maddi mezin ki gelek gelek mezin heza, wê ekonomî ji hêza xwe askerî xurt ji bandora xwe siyasi او جی سرکفتنا خو الجی سوویت فایده کر او خو وک میرات خور دوزنا کون ایلان کر خو دیه دوزنا نو ایلان کر یعنی serkeftin bi destxaf xist. Serkeftin bi destxaf xist. Bu wê serkeftinê tiştekî geewnîne wek giçawa ew xwe nîşanda. û vî rengî xwe ser dünyayê ferz bike. û ê giqebûl nekirin bilêdanê li wan da. Amerîka ne tenê şerê Irak kir, ne tenê şerê Efganistan امریکا د سال 80 د سال 86 وانده 84 86 li Libya'da, piştivel Sudan'da, piştivel Panama'da darbe çekir, li Haiti'da, li gelek valat editirda. En son Afganistan ve Irak bu. Evledanana çi bun? Evledanana Amerikaj dünyaya evdu. Xwediye dünyayı nuh ez. Egib amı bike mafi vicdiyane hey. Egib amı neke e rub rub ledan erbin. Ve bir şekli ee, ev şer şerege lidiji Sovyet kirbu encame girtin xwest wan encamana buan encamana ve cari hakimiyet xwe ser cihanê çi eylime Amerikaynu eylime Amerikanu û bi taybetî jî bi taybetî muhafezekarên nû yani ev Bush Bushê bab, di pişt re Bushê kur ekîbê wî Ramsfeld Kondaliza Rice Dick Cheney ev ekîb evana vedbeşt. Dünya ihtiya dünya dramşeki dengesiz dedici. Yani tevlehev. İhtiyacı liderek yek ev. Dido. Ev lider gerek Amerika. Sisi. Amerika jboy lidertiye gerek hazır bir fedakariyar. Yani vergi avı bide. Çı lazım bu bükün. Çar. Heza askeri emirki. Heza askeri emirki. Vak son seçenek na. Vak birinci seçenek gerek beş beşuğlandın. Yani یعنی ئەف هێزە ئەسکەری مەجبووی چی وەک هێلبژارتنە داوی نا وەک دەستپێکێکی ئەمکارم بشغلین پێم سازیە ناونەتەوی نەشارتە هەردەمێ ئۆنایە بدن کارێمە یعنی هەر کارێکی ئەم بکن Birleşmiş Milletler kabul bükün, Yekiti Avrupa kabul bükün, Örgüt'e Afva Cihani kabul bükün, bana ne şart? Servi esası, işte e, Hwestin, hakimiyet akvel ser cihane etçi. Hakimiyet el ser cihane tabi rojelata navine. O eğer Amerika ser Bakur rojelati Avrupa sekini, ser Balkan sekini, ser Avrasya sekini, evana hamuş boy karibe, ve cebhe cebhe ber rojelata navin. و دماغ هات روجلاتا ناوین yani دماغ icar sıra hat rojelata navin gücün hüde dizayn bikin projek eşkere kirin navi ve proje proje rojelata navini mezin proje rojelata navin Proje жилата на вини мезин çi? Proje жилата на вини мезин yani <coughs> düzeneki siyasi nu ji Afrika, hatta Afganistan be çekir. Afrika, Mısır, Suudi Arabistan û derdora wê, Ürdün, Iraq, Lübnan, İran, Afganistan, Pakistan, ev heremahan hemû düzeneki nuh be dani. Xîtava wê çi? Azadi, Demokrasi. Bi vî rengî xwestin da kevin heremi işte kondali zaraj di sala 2037 çi digot 2037 kondali zaraj zdigo ji bakurê Afrika hatta Afganistan em hamu demokrasi bela. Demokrasi çi? Demokrasi çandına nırxe emirki. yani emirki kirina emirki kirina rojhilata navîn bi rêbazê wê siyasî bi tarzê jiyanê bi kultur bi ekonomî bi her tiştî امریکی کرنا رو جلاتان آبین یعنی سیستم امریکا لسر رو جلاتان آبین بدن رو چکاند امریکا جکم دویا دایت مد که صد سالن امریکا گوت ایده ام بهندرین خور بس مجول بود me düzenek çekiriyi beri sat salidi gotun. Ta zamanı Serok Evan Wilson'dı düve demedi evdi gotun. Me düzenek çekir. Düzene demokrasi, liberal demokrasi, bilindbûna aste refahê zenginbûna ekonomî me ev düzen çekir. Niha ihtiyac heye ki em vê düzena xwe ber bir, rojelat bibin. Em mehkûmin gibibin. Em mehkûmin gibibin. Eger em nebin ê e, hov şûna me hakim bibin. E şuna me hov hakim bibin. Ji boî em mecburin bibin. Yani ser esası demokrasi, şehristani, nobûyînê duhazım bîr. Bi rengi pevajoya sumirgecîtî pevajoya dagirkeriya emirkil ser cihanê dest pê kir. û emêr kadvan aliyana de bi taybetî şerê cihanê duwemîn û pişûn de dema rengekî serkeftî derket ev ev nêzîkbûnê xwe dayetmeyê cihanê kir. Bu wek polîsekî cihan. Heq, hukuk, edalet, kanûn hemû li gorî pîvanê xwe, li gorî normê xwe nîşan didan. Êk li gorî wan ba, dahat qabûl kirin. Ên el gorî wan ba, li dijî wan şer dahat kirin. Hatta mesela dema dema tayare Ameriki ile Sırbistan'dan bu tayara 24 saate bombardıman dikirin ka gut Gotin ya Irak ket kuvveti ve dünya seri ve karakır. Nizam ki çit ku dünya seri ve karakır. Ama çma ula le Sırbistan etkin, le Yugoslavya etkin, akev Madlin Albright ev gut. Gut em karin ve bikin. Ev jic berge em Amerikan. Em karin ve bikin. Ev jic berge em Amerikan. Yani Amerika жерпек ани навантиштана мубаҳчима худие дузена дунияи уд ani таверик дижи жере эв замин ҳазир кирин э нивискаре эге gelek carat rojava me cici Fukuyama, Huntington. Evana hamuçine çine eksena nivisevan serkeftina liberal demokrasi. Serkeftina kapitalizmi. Alternatifsiz hezeki serkefti cihanede jiboyve komünizm, sosyalizm, dinciti, evana hemû beremberi demokra, dem, liberal demokrasiye nikarin berxwe bidin beremberi kapitalizme nikarin berxwe bidin sistema her iddial ji boî insaniyetê kapitalizme dolayısıyla herkes gerek entegre ve sisteme herkes gerek ve sisteme kabul Pratik abi, işte taybetici di serê vîsat salî yani du hezar yû şûn de bi proja rojelata navînê mezin berê روشلاتن آفین اف پروژه لسر اساس گوهرتن روشلاتن آفین جبر چه سیستم روشلاتن آفین ده سیستم دولت نتو دوغماتیک گرتی قاپالی لگوری برجواندیه kapitalizme gevin bune ulgori serdema şerre sar bu Türkiye brengi koy var erkayi ki gevin velaten araba bu rengi editir evana hem li gorî diye kapitalizme kevin çünkü kapitalizma kevin sümürgecitî madde xam lazım bu pazar lazım ji bo vê gel dibin hukmê otoriter oligarşik monarşik de dihiştin ki hiç peşketin çenebe tüm garibin rahat madde xam şuar bibin uvan velatana ji bikin pazar jmale xwar ew lazım ayrıca şer vera bloke sosyalist û emperyalist Dihiştki şekillenme siyasi duvanat adici duve çerçevede bi. Ser esası şerb. Yani var nermbun, liberalizm, tişti ha gere tune bana sert ba, junta ba, hişk ba, kikari ba, duvi şeridi beremberi hevdu bisekin yani. Meşruiyet cıvır dıgırt. Mesela Türkiye darbe askeriyle çed bunjberçi, dugot beremberi tehlika komünizmi em xotparist hinek rejime dihabun icarvana bina ve sosyalizme yaptıkır. Kesik bahsa mafe mirova bikratuna bu. Kesik bahsa nerm bu yine, serbest bu yine, azadiya fikir eftiştane hanne mümkün. Naha ev sistem meşruiyet aviz ortera. Yani şerre sar halas. Jboyi ve gerek lugori bercevendiye nu. E kapitalizme be ayar kirin, be dizayn kirin. Çi bercevendiye ne kapitalizme? Global kirin al kapital. Yani dünya kirina sermaye. Sermaye tenid Amerika'd, Avrupa rojavadna de her dere dünyayı heve ama gelir aynı insanlar veger. Bu ve şirket, yatırım, finansekirin evana hamu belav yani pere tişinin, fabrika çedikin, van tiştana dikin. Fakat bu ev ben gerek sistema siyasi jilgori ve be dizayn kirin. Mesela kapitalizm drojilati Asya'd peşket yani anha Endonezya, Vietnam, e, Malezya, Singapur, Çin, Evrojelati Asya dedi peştikebe. Şirket mesela dikkat bikin. Diler nari tiştek Sony'yi, Navi Sony'yi ama diler nari lüküde hati çekirin li Çin'i. Lüküde hati çekirin Endonezya hati çekirin. Ya tedbece ev şirket Japoniye fakat de çekir. O gelek tiştedidir. Arabe bir şekli, کۆمپیوتەر ببیشکلی یاترمە زیراعی توریزم ئەڤەنە هەمووت لێت نەنر سنگافورە ئەمە خودیەوە ئەمریکی li Çînê ama xwediyê ve Almanî, li Vietnamê ama xwediyê ve Holandiyê. Ha. Hew qase yatirim dema gidvan welatana têkirin, ji bo gihîn bêtir sermaye mezun bibin. Giringê duzena siyasî jî li gorî wê xwe heyar bikin. Ji bo wê çi dikin? Wan sîstemana liberalize ده پازده سالا بورده سیستم ادروجلات آسیا ده لیبرالیزه به اندونزیا بری او جوگوان دولت عرب اب زمان سوهارتو ده زمان سوهارتو ده tene komünist tene komünist parti endame partiya komünisti Endonezya milyona komünist hati kuştun. Ne millet ha yani ne tene var millete tene endame partiya komünist hati kuştun. Kes değnetkir. Fakat demagi sermaye derbasivan valatana bu suharto идиб сухарто вован системе вар як алию totaliter, ne makari bu бимешя ciboy ve emperyalizme çikir, müdahale sistemi kir, liberalize kir, vakhakir. Vakhakir ki sermaye garet vurdu, karbuk. Na devlet ne tevadır rojelata navin dici ketbe revşi. Rojelata navin devlet ne tev Irak'ı, Suudi Arabistan'ı, Suriye'yi evana rastil dici gele kwe dişi gelen ko baskı etkin, kuşne etkin, zulme etkin, vatıştan etkin. Ama aynı vakti dişi, bir karakteri ko, an taybetmen diye ko, li peşiya sermaye ji astan gir. Mülkiyeta devleti, bir sermaye navne tevir zıd. Sermaye navne tevi, him betir liberali, teşebbüse şahsi tedheni, e ferdi tedheni, ev lazım jer. Disa, tarz jiyane ege, dibin hükme van iktidarana çedbi, yek aliye. Var tek tipi. Eveyat bir sersebebe ev diye tüketici Livan walatana zede peşine nekev. Ev jî sermaye zarar edibiniş. Bu ve xwestin ve sisteme bukar. Ev sisteme çawa bukarın di cinat müdahale askeri, di cinat müdahale siyasi. Vak çaval Türkiye müdahale siyasi çebun. Le Irak müdahale askeri çebun. Li cinacı müdahale rengarenk çebun. Ev proje çe dedi peş. Proje rujlata navini mezin. Yek dibêje hukmê durust yani hukmê durust Arabi dibêjin el hukm salih yani ê e, saliqlî hukm ev yek di serbest piyasa yani piyasa serbest e, ekonomiya kapitalist sesê etkinkirina jin etkinkirina jinê na ev hersi, li gorî xwe proje rojhilata navînê mezin demek mere lêd Mered beci aslında zede yani tina ya epertun. Herkes hükmeki baş tıkhvazı. Herkes adeta ali ekonomi refah haket tıkhvazı. Herkes ci liheviye gijend rojelat ana vindiş ravşahayi. Halas. Fakat nezik bu ne Amerika bevi şeklinin. Mesela demagid beci hükme salih. Yani hükme dürüst. Ligori ve çi hükme gitede çoğulcu yani gelek teaddüdi hebin, çoğulcu bir parti hebin, seçim hebin, seçim hebin, liberal bir, kanun hebin, bir şekilde nizmi. Fakat mesela emi bejin le Filistin'i seçim çevu Hamas kazançkir. Amerika kabunlar. E hani vet got seçim, bir seçime gerek her tiş çevi gotin eri ama gerek Hamas dernekir. Yoçi alakavaji şey, millet şu yükselsin duğa denk dayı kaptandır Hamas derketi. Gudunna çenab. Ne iştin Hamas ve iktidar. Jboy ve Hamas radiya ancak Gaza'yı jboy khoy. İktidara khoy parast. Libakur seçim çedibin. Mesela em kazanç dikindi cicina tev hamu astan gunzamçı. Amerika kabunnak. De BDP kom dikid beji منه اگر ون دوری پگه که بکن ام همو اولاناق امکانا بود اگر ون دور نکن ام نادم یاد بیجی منه ام چون سچمه مهو قصد شقازنج کرن ملت وکیلی ما دگرن جگرف دخن ایدیتر ای belediyat kın hepsi e, knak deynak. Demek ki iki can seçim etxazın. Seçim aga ajan evan be ben iktidar etxaz. Ev seçimli gorivan adile. Ev sistemli gorivan adile. Oysa ki demokrasi, demokrasi ne seçmiş? Yani em em em tev demokrasiya seçimna. Demokrasi sisteme sistemeki nırhayı. Ne seçim? Seçim mileki mi? Mileki mi bçuk. Ama esas demokrasi sistema nırhayı. Manak vey nırhayı. Yani de, değersel anlam demokrasi. Ne seçim demokrasi? E seçimci em em kabul bugün tane seçim be. Seçimci çedbe demage encamler gorivan bid beji çenap. Kabul nak. چیت که امریکات عراق ده عراق وقت میناکش بای خود گرن چیت که امریکات عراق ده انستیتوت چیت که دو هب انستیتوت دو بغداد هن یک آ جمهوری یک آ دموکرات یعنی پارتیا جمهوری پارتیا دموکرات ده امریکات هی لگوری وان انستیتوت چیت کرن معهد پیمانگه چیت کنمیز بروشور چیت کن بروشور وار خوشی کتاب بچوک بچوک چیت کن به عربی حتی کردی دنیویسینن yani جوی قلب گشتی Yek parti çava çet. Di do kampanya seçime çava despetk. Alikari çava tedan hev. Hükümet çava ten avakir. Civaka sivil çava çet. Hemu katalog. Yani nırhe liberal, siyaseta liberal ciboy gidvi valati tam bir durun şikandın. Biz tu çar saata mecidik beşit. peymangeh çekirin, üstüyü çekirini, kitaba dvaşinin, hazara kitaba, milyona kitaba, le her dere belavdikin, jibo için şevaza avakirna partiya. Peşkıstina kampanya seçimi, tanzimkirina civakê, rêxistina civakê. Hemû li gorî daxwaziyê gelal virna, li gorî perspektîfê Amerika pêş bike. û gelek ji te xwendin mesela herkes wan kitabana dixwînin. Ciber pır bu ayrıntıya kudukin. Mesela ne kitap hani dibeci dibeti her ali kariye bhev. De her cem filan kes dibeci kap herab med. Ve beci bu içi dibeci em için seçimi. E beci çizmir. De peşire ticarek di biçeceğim. Dibeci em perat huazın. Çıma? Dibeci ravşata eve eve eve. Cevbşun da em huazın bir rengi bukarın. Servi esası eger em bugün iktidar emi habikin. Uçakit be ikna biki e, ikna biki bebe e perab. Yani danhava perab ile biçi şevazi çedbi var bu ayrıntıyı dinlemişsin. Ve bir rengi modelek etxazin çin. Jiboy ve hükme adil ege Amerika etxazı pek bine hükme ege siyasete Amerika redneke لگوری ریباز امریکا سیاست ابد مشاندن باغلی سیستم امریکا هرم اد بمینه اوید خواز او جی بگل رنا بیک مثلا سیستم عادل گل افغانستان چگیری و عراق چگیری هر روز بصدا کشتی هنه دزی hawka se dizî tê ki, kî deh qatê gid serdema Sedam di dizî hatî kirin di hundirê van heft salek Amerîka li Iraqê hekum dike hatî dizî. Herkes di dizi bi milyona bi milyara dolar hatine dizî. Dîsa di gelek mesela de pirsgirek çareser ne nebû. Mesela, mesela Kurdî ne hatî çareser kir. Serbestiya partiye <laughs> siyasî nîne. Li gorî berjewendiyayê. Partiya ki azadi, demokrasi, van bu kazı. Glednar mesela bahana kejer derdkin kafa dikin kadaka dikin. Peçedeke kadaka kirin. İcar peçedeke de era kanudi tek partiya yasal. Partiye ditir hamu yasa dişin. Peçedeke tene demak hati çekirin. Bahazır buna hakim yani kadiye devleti, hakime devleti u bişahed u savcıya hamu hazır bunu kongre çekir o resmi او yönetime koyu helbijar o virangi bu parti evdidir yek partiye Irak'a tişteki hana gir teni pecedeke meşru avcı kadaka gir jberçi jboyk Amerika xos jboyk Türkiye xos düzeneki ev nini? yani düzene adil yani ev hikaye jboy pe millet diji rejima kem rake hevya çebike insana derdora xokum bike fakat pişti demek ki Kurt eşkere bu gidvan aliyanadı wer iddiayekî rastî demokrasî sîstemekî adil qanûnên adil wek hevî peyda bibe tiştekî hanîne tam tersî wê rewş hê xerabtir bû îro sîstema siyasî iraqtı ne Amerika e, sistema Irakî e, sistema siyasî Irak'da ne adalet belli dike ne daxwaziye gel belli dike berjewendiye malbata aşira mezheba e, neteva ev bellidik. Ji bo adalet edalet size. Ji dervê ve eşkere bû proja rojilata navînê mezin iddiayekî wê sîstemekî nû siyasi doğru rojilata navîn diçe çebi Ji ber çi? Rast Irak hilweşan. Tamam. Fakat Mısır ji Irak dehqat xerabtir bû ama Mısır müttefiqê wê derecayê kemîn. Heta mübarek ket temel müttefik Amerika. Tunis, ha, Türkiye, bivişikli, velatin Kendavi, Kuveyt, Katar, Suudi evana hamu kraliyetin zorbanı dizin tarancini ama hamu müttefike derece hekemine Amerika. Amerika ciddi olan rakhnenak. Bi bir şekli eşkeret ve ev iddiaya düzen anu, yani a sağlıklı düzen, sağlıklı hüküm evaya sadece jiboyge kapandine jiboyge gelal dora hukum bike kamoyu çebike bi bir şekli astengel peşe korak. O düzena adil gori Amerika düzen akber bercevan diye Paris düzenage bir de nırha de hem fikri e. yani aynı nırha paylaşmıştık. Aynı nırha. Nırhı bireyci, nırhı kapitalist, özel mülkiyeti van e. e, bir ortakdaki avanaten e. kabuldür. De encam edici kuştını, dıştalamayı, harabiyi, eftiştana. Nokta ditir mesela ekonomi. Na Amerika vedbeci ekonomiya devlet etişteki çavt, orası çavt. Ekonomiya devleti yani mülkiyeta devlet tiştekî xerab civaka talan dike dizgê dike bi her havî birçîbûnê faqirtiyê çê dike rast aksî wê wî çaxî serbest çî serbest piyaseyî yani kanuna fayda a serbest çima dibe emel cema hayê La Ewropa hayê li Amerîka hayê min e millet pirsgirêkê wanî xwarin ve xwarinê tune pirsgirêkê wanî mala herkes xaniye wî hey herkes işî wî hey herkes xwarina wî hey ji bo vê pirsgirêk dernakeve eger wî jî wek me bibin ji bo we jî ehab li ser vê esasî çi dikin ji bo gi bingehê vê proje xurt bike birêcîtî propaganda li dijî komünizmê li dijî sosyalizmê pêş dixin û birey heta dereca da wî ji yekûmlikê axlaqî ê beramberî civakê dûr dema ki yükümlülük xoy ahlaki beremderi civake dur ket pır vahşi dibe. Na insane ki Avrupi bireyci fakat insanet neticede. Yani insanı. Disa hinek berpisyartiye vi hene. Hinek ulçiye vi hene. Drojelata navin de insan gişkay evke civaki dur ket. Jitaybetmentiye xoy civaki dur ket. Bu bireyci tehdud jernaminin en yoz, en harap, en lümpen, her yani dijminê dijminê ew ke xwe civaka xwe bêhedûd talan dike bêhedûd didizin bêhedûd be, dibe hedûd nas nake ji ber çi ji ber bireycîtî ne tiştekî taybetmendiya rojhilata aktarı mı? yani adete ki derveye esas. Ji bo ve demak insan pevte giredan cihamu hemû giredanê xwe civakî dûr dike. Ev em diqet bikin di nava partiyê cihayî. Di Mesela partiyê cihayî. Mesela bileyciti çıkır. Mesela dikkat bakın. Kadefe, kadefeci bireyci, yenekeci bireyci. fakat vek insan dema ki kadefeli u ferhat yeki kadefeli u botan yeki kadefeli u nizam ev gruba çetay Bir de berhev pivane e kadefeli betir nezik insaniyeti ciberçin ciberd ortameki kominaldi dema yeki bireyciti benimsemekir, kabulkir, vi çağı hududaj ihanet ernasnak. Jiberçi, diçi teslimi sistemek edbe. Demek de teslimi sistemi bu ev sistem, te normal kabulnak, ev sistem çiştet huazı, dibeji derak dici hati, başper ihanet ebik yasta kabulbuk. Başper ihanet ebik yasta kabulbuk. Yoksa çava ta kabul. E kadepe nekeş ferhadır bejin, tamam tahati cemme de, hatta dö teşeremetkir. Ka aksi ve isbat bik ki em, em tebaver. Jibu bir aksi ve isbat dike erişi serokatiyetke, erişi merhatke, erişi şehidatke, erişi her tiştidke ciboy garibi vak davara liser sufra emke cimine koyuk teslim buyi terb. Yoksa mafi vicyanı tunne. Ciboy be rastiyan ko durketin be bir rengi hayvantiye bukartine. Drojilata anavindi pır balkeş bukartine. Zede balkeş yani Avrupa karakterdir. Ha. Ebeye demek peşdiki Ev dibe bengehê serbest piyas, De dibe bengehê üzer milket. Ji ve ana teşvik dike. Mesela malê civakeyi teslimi henek insan insana De dibêje işte eme ihala bûedin, eme nizançı bûedin, proje proje ko peşkeş bikin, eme malê malê civakeyî de esas. Civak bir çi? Ama dinlere havkasa zengin derketin. Çi dibe em ekonomiye dest devlete derdikin em dikin deste gel. Gel ki çend hevdiz çend hevdiz eg xofirotine sistema kapitalist. Ji bo vê em diqqet bikin deh sal berê ragmê ambargo, ragmê yolsuztiye, ragmê hemû xerabiye deh sal berê insanekî Iraqî rokê ji roja net ket heyra giçawa ne bixwe. انسان که عراقی روکش روژا نت کت حیرا گچاو بنزینه پیدا یعنی اوانا ند بون درد اما ایرو تلید نار انسان نکار زارو خو خودی بکن جبوی خودی بکن مجبور تسلیمی düzene bibi, xo bifroşe, bi bu kole jere, askertiye jer bike, istihbaratiye jer bike, bi bir şekli genek maaş. Jiboy ve serbest piyasa pirsgireke çareser nakı, pirsgireke hibetür kuirdike, Tabi navvera fakir av zengin at. Sınıf eki orta çedikin. Sınıf eki orta çedikin. Cibo ev sınıfa orta çibikin. Tepkiye gel. Yani tepkiye dondur kodu. Vala bıkı. Tepkiye var. Be ek bıkı. Be, be bandor bıkı. Var belav bıkı. Nermbune çeki. Liberalizme çeki. Be bir şekli tepki civake beraber sistemi peşnek. Dıvır dışı. Pırs greki ekonomi ek ne bun. Nokta siyemin mesela giredayı jine, etkinkirina jine. Ne etkinkirina jine kapitalizm vak araj dıkı destek. Ne vak öz nezik buyum. Ciberçi, na yekje, yekje bingehi sistema geleneksel, drojelata navindi çiye, kapatkirina jine. Aşiri inkarkirini, aşiri diştalamayı, tüne hesabandın heneki. Kapitalizm jiboy ve sisteme zayıf bıke dixwazim tiştek werdibin sersevebê sertbûn û hişkbûna sîstemê wan tiştana li ser tasarrufê bike çi yek jê mesele jin digire yani riya kar riya xwendinê van rê bi vî şeklî ji bo jinê vedike ê e tabî eveya di milekî de dibe zayıfbûna سیستما گەلەنەکسەل بە هۆڤیتیا خۆ ئینکارکردنا خۆ baş. فقط ڕێک کاپیتالیزم ji بۆی ژنێت ڕۆژلاتە ناوین دنیشان دەدە ڕێیەکی halasiyenini tam tersi ve çitki jin aslında vek hezeki civaki bi nirxe xwe bijî daxwaziye ifade bike li ser wî esasî tanzîm bibe li ser wî esasî siyasetê aslında alane alane gitene iroj ji zilam serbest bûne hinekî ji bo jinê jî serbest yani jinê jî dike wek zilam kapitalizm anlayışê ve azadkirina jinê ev jinbûyîn tê tune zilambuyina jinetit he. Yani alan beri tenec bu İslam serbest bune ve cari hinek iş bu jine serbest. Eveya dışarısı hinek velata de aslında pırs girek ciddi ani. Meseleyek je Irak rastî îrorewşa jinet Iraqê pir berbat. Çünkü projeki azadiyê tun nebe çelişki kuîr dibin. Çelişki kuîr dibin. Çelişki malbati, çelişki psikolojik, ji ve intihar, ji ve vê eltiştane handert kerimpeş. Yek jî cinsiyet parêzî derbasına buy. Mesela îro Amerîka zanık mafejîne tüne deraktı. Du Kurdistan di tune. Mesela Parlamentoya Kurdistanê pirjinî ew dike. Pirjinî e, kabul dike. Pirjinî kabul kirin meşruiyeta fuhuşê ye aslında. Yekî perê wî hebin ji xwe sêçar hebjin bî. ev bi qanûnê tê kabul kirin. Amerika, rağmen ki proja Amerika'da etkin etkinbûna jî ne heye. Ama karşı jwar beji çimavun hanak. Jber çi? Vana adiznak. De Irak'dı. Jin zede te evkirin. Hina cinayete namuse had safhade. O Amerikana bu astengi peş yavi. Ciddi projak jboy azadiya jine peşine next. Proje liberalize kirine peş xist. Afganistan mesela Afganistan dema gnih Amerika ket Afganistan kanunek derxistin dilxwedin. Gotin şiddeta hundure mali li dijî jine qadagay. Yani nel dervel hundure mali. Normalde mesela civaka rojela tut gelek civakadı. şiddete hundure mali tişteki normal. Yani normal cihana rojane. Mesela zlamek elcina xox yani çi kanun zat. Jiboy ve ev ev kanun ek derxistin gotin şiddete hundure mali qadagayı yani te çi mane te mana eger jinek biçi gilibike bejmere mülmü dahi ya jibire mülmü dahi ya jibave mülmü dahi gerek de hükümet vi bikir. Uy bir sorgulamam ki teçim hak. Ama dehel bicartı ne davide Afga de de e, yasayı davide Afganistan'ı ev ev kanuncu ortaya rakir gut çen abi. Çima karzayı gut eğer eğer enve kanunu ev bikin aşir edeng nedin mi emi çavahel bicartı ne kazancı bikin. Amerika denge kadar ne kız. Demek yer tiştana tişte samimi ilkesel li ser esasê rast çî guhertinek özlû rojhilata navîn de ji boî demokrasiyê ji boî wek hevî çêbibina ji boî ge ev asteng gelpêşiya egementiya sermaya navnetevî di şexsê dewletnetewê totalîter yek alî teng de heye ewan asteng gelpêşiya xwe re armanc ev tabi eşkere bû girew ji we rahet jînîn hev yani di iraqê Amerika başarsız bu. De Afganistan'da Amerika başarsız bu. Denek dereditir de Amerika başarsız bu. Divan serheldane David Rojelata navin de çet ve Amerika başarısız ya Amerika'yı. Çünkü Serhildan le dici Mısır'a çebun, le dici Tunis çebun, le Türkiye çebun. Evana temel müttefik Amerika bu. Dolayısıyla ev serheldan le dici Amerika'nın da aynı vaktedir. Ev başarısız yine. Fakat gerek Envezanıbın, Amerika İmparatori, İmparatori, İmparatori başarısızlığa naşk, farkayı. Dinava başarsızlığı de, dinava yenilgiye de. Başarsızlığı, dicik idi, tip sernakevi. Yenilgi, hezimet et, verdi dudrevi. Amerika bernadı nara. Amerika başarsızı. Beremberi başarsızlığı Amerika çıt ki, şevaz duguher. Peşi, Bush, good ev ev şereki haç haçi haçli seferek eveya o hamu e, kesel beramberi emiş ortaya rakın, e bu khaz bu khaz e nakhaz bera seri kol divara enel ene dosteme düşmene me ev başarsız bu de pişri rapor ekdar hıstın rapora Baker Hamilton ulser esası ve ve rapore ev kekçe çebu, hükümet egnehçe çebu, işte Ramsvel çu şunavi Gez hat, nizamçı bu, pişir Obama hat. Evana çikirin, yöntem guhar. Ve cari ne götün, ege ne dost demeyi dijmin emeyi. Ve cari ne götün, karara me eve etevle bi tevle bi etevle ne bici, adeta ab cehennem kiri. Var ne götün. Ve cari götün, ihtiyacı meg herkes tevle bi. Jiboy ve yekit ya Avrupa jnodi tekili ya xoper xoş Bi İran er tekili çekirin, Bi Mısır er çekirin unave veçikren, nave vekirin proja rojelata navini nu. Yani Büyük Orta Doğu projesi heyi, yeni Orta Doğu projesi heyi. Yeni Orta Doğu projesi çi? Becare, lser esası helvaşandınena, lser esası ittifakın heremi, ittifakın heremi, mesela Türkiye, Mısır, Ürdün, İsrail, yani ev ittifakın heremi, lser van esasana Amerika, disa proja در باسه جیانه جبوی و بهنک پارتی سیاسی تکلی چکرن به عشیر عراق çekirin, چکرن به tekiliye direkt دیرکت یا çekirin ve bir به وی رنگی şevazeki nuh da peş yakho. Jberçin, jberçin şevaze nuh da peş yakho. U e Amerika hinji şevaza bu garı. Her şevazek başarsız bir ekidi di bu garı. Her yek başarsız bir ekidi bu garı. Jboy ve. Jboy ge Amerika lükseki veyi geri çekilme bike بشکه پاشت وکشه دروجلات ناوین دتون امریکا برجواندیه و دروجلات ناوین دی جیانینه جیانینه تنه نه استراتژیک جیانینه یعنی یعنی به هبول بگیره داینه هاو کاسه جیانینه نه پاشت و گاراندنه یعنی انسحاب درکتنه ne jî yenilgi qebûl nak. Amerika Rojhilat a navîn de bin bikeve de hemû dünyayê bin dikeve. Jiboy veji yuntema dukar. Jiboy veji her tişt bi destevan nav. Her tişt bi destevan nav. Eger heze civaki droşelata navinde kurt bin, örgütlü bin, karin jive ev çizer dibejin. Kausa orta navin. Yani anarşi, anarşi kausa navin. Jerdivejin yıkıcı yani, e, yıkıcı anarşi yani tebliğ hevya yıkıcı kaos. Divir eğer eger heze civakî urgutlî bin wê karî bin tenê meydanê ji Amerîkarna ji boî xwe jî gelek mafa qezenc bikin divê <coughs> ew heta hê urgutlî bin karin dengê dilehê xwe de jî bikarin ew imkan jî heye ji zayıf dibe o Amerika'da di gelek aliyê xwe de başarsiz e divir de hêza civakî urgutlî be karî gelek tişta ji boî xwe qezenc gelek tişta ji boî xwe qezenc bikin pir alaqe ve mesele serokatiyer çiye em bigrin dest ciber hevala jî anî bû ziman alaqe vê meselê serokatiyer ev PKK PKK merkeza qawetê droşela tenavî örgüta biçek û xwedî tewerî û xwedî tabanê civakî a herî xurt droşela tenavî Amerika planê wê rojhilata navînê mezin heye ê derbasî Gider basi hereme be çibbe statiko ile avaz bib. Irak'ı hilveşi statiko perest ile avaz bibin. Demek statiko ile avaz bibin kavete geri ece fayda bidir. İnisiyatif et dest koy bakın. Ciboy ve berig Amerika tekavro jilatan avin çikir biser PKK da. Serukati hedef girt ki heyze geri, ne amade bin. Zayıf bin, lavaz bin, nikaribin fayda cibe anarşiye bigirin o inisiyatif bi dest xwe bixin ji bo vê jî pangalos jî ev got û gelek jî îro vê rastiyê fam dikin nas dikin zaten ji Ali PKK ev rastî diyar li berçavay, çavayê berî gider basî rojhilata navîn bibe di destpêkê de Urguta me hedef kir di şexsê serokatiyê. Em ê navberekê bidin piştre